Isang halimbawa ng kung ano ang maaaring gawin para sa mga sobrang mega ultra dagdag na pinakamabigat na matandang adulto sa aming mga video. Ang video na ito ay isang halimbawa na ibinigay kasama ng software ng Crazy Top 7. Ngunit maaari namin gamitin ang anumang larawan